bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل إمام الله الحمد لله الله o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisani ustoz bilan ko'rganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlarki qaysi bir qavmga bir kishi amir bo'lsa-yu, lekin shu qavmni isloh haqida bularni mushkulotini hal qilish haqida jiddiy jahd qilmaydigan bo'lsa ularga nasihat qilmaydigan bo'lsa shu amir bu qavm bilan birga jannatga kirmaydi degan ekanlar ana shu hadisdan qo'rqib ba'zi ba'zida sizlarga nasihat qilamiz. Ustozlar o'tiradi. Bizdan olim birodarlar o'tiradi, lekin nasihat qilishimiz kerak ekan sizlarga. Agar nasihat qilmasak, agar sizlar jannat ahlidan bo'ladigan bo'lsangiz, biz unda nazubilloh boshqa joyga ketib qolar ekanmiz. Shuning uchun ba'zi nasihatlar qilamiz. Xo'p, sizlarga qiladigan nasihatimiz asosiy bugungi mavzuyimiz Alloh subhanahu va taologa bo'lgan o'zimizni ubudiyat maqomimizni biz yodimizga olmoqchimiz. Ubudiyat maqomi. Ya'ni agar Alloh subhanahu va taolo iloh bo'ladigan bo'lsa, Robbil alamin bo'ladigan bo'lsa, qolgan hamma narsa bizlar, ya'ni uni bandalarimiz. abdimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni alloh subhanahu va taolo erkalagan vaqtda aytgandiki subhanallazi asro bi abdi ya'ni isro surasida alloh taolo alloh o'zini quli bandasi muhammad alayhissalomni nima qilgandi makkadan baytul maqdisga baytul haromdan baytul maqdisga sayr qildirgandi deydi lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallamni سيد الاستغفار هما مزود لجامس اللهم إني عبدك ابن عبدك آه، اللهم إني ما إذا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ها يعني سيد الاستغفار ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لكن بس إيمان كل تلاب كان وقتها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد ya'ni Rasululloh sallam birinchi maqomlari abd, qul, banda degan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sayyidul mursalin. Va Alloh taolo hamma Qur'ondagi payg'ambarlarning sifatini keltirgan vaqtda abd kalimasini aytdi. Ni'mal abd. Sulaymon alayhisalom ni'mal abd. Ayub alayhisalom ni'mal abd. Ya'ni bizni qanday ham yaxshi qulimiz, yaxshi bandamiz. Payg'ambarlik maqomi biz siz yetmaymiz. Payg'ambarlik maqomi Rasululloh sallamdan keyin tamomlangan. Ya'ni men sizlarga eslatmoqchi bo'lgan narsam birinchi biz hammamiz Allohning qulimiz. Ya kishi boshiga bir musibat tushganda duo qiladi Allohumma inni abduk ibn ibn abdik ibn amatik. Ya Alloh men seni qulingni o'g'li qulman. Rasululloh sallam duo qilyapti. Men seni bandangni bandasiman, o'g'liman. Seni qulingman. Seni churing bo'lgan, ya'ni onasini aytayapti. Churing bo'lgan kishini o'g'liman. Demak, biz hammamiz Allohning qulimiz. Ya'ni biz o'zimizni ubudiyat maqomimizni doim esimizda saqlashimiz kerak. Payg'ambarlar maqomi Sulaymon alayhisalom ham payg'ambar, ham butun olamga podshoh. Faqat insonlarga emas, shamolga buyruq qiladi. Jinlarni hammasini Alloh taolo zanjirlab bergan. Lekin u kishini Alloh taolo maqtagan vaqtda aytadiki, "Ni'mal abd." Bizni qanday ham yaxshi qulimiz u. Allohning quli. Alloh subhanahu va taolo bizlarni insonlarni yaratgan vaqtida marhamat qilgandiki, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." insonlarni va jinlarni o'zimgagina bandalik qilsinlar deb, o'zimgagina ibodat qilsinlar deb yaratdim dedi. Ya'ni insonlarning hammasi payg'ambarlar bo'lsin. Hammasi Alloh subhanahu va taoloning qullari. Biz ham Allohning qulimiz. Qul degani birodarlar, islomdan oldin quldorlik bo'lardi. Qulni sotib oladi. Odam odamga qul bo'lgan vaqt u vaqt. U qullik ixtiyori bo'lmaydi. Hatto o şey şari meseleden kurulsa, kulli ko'p narsadan mahrum ixtiyori yo'q unda. Mana qul bobi kelgan vaqtida fiqda qullarni nimaga haqqi bor, nimaga haqqi yo'q. Juda ko'p narsada haqqi yok ularning. Shuning uchun bu bandani bandaya qulligi. Abdullah ibn Mubarak, mujohidlarning imomi bu kishi qul satuva genegen bozardan. pulni olib kelib uyida so'ragan ekan, isming nima, oting nima desa, kulgan ekan qul. Hojam, siz meni sotib olgan bo'lsangiz, men sizning qulingiz bo'lsam, nom tanlash, ism tanlashlik meni haqqim emas bu. Men qulmanman. Siz menga qaysi nomni munosib ko'rsangiz, shu bilan chaqiravering, men ijobat qilaman. Bugun Ahmad deng, men labbayk deyman. Mahmud deng, labbayk deyman. Chunki men sizning qulingizman. U kishi taajjublangan, hayron bo'lgan. Hop sen bilan endi biz bir hovlida yashar ekanmiz, bu uyda yashar ekanmiz. Sen qanaqangi taomlarni yaxshi ko'rasan? Qanaqa taom yoqtirmaysan? desa kulgan ekan hojam, qulda bu ixtiyor bo'lmaydi bu. Qulni oldiga shirin qo'yasizmi, achchiq qo'yasizmi, pishgan qo'yasizmi, xom qo'yasizmi, u yeyishlik vazifasi uni. U ovqatni tanlab men mantu yeyman, men chuchora yeyman, lag'ma ichaman, kabob degan deganga bunda ixtiyor yo'q. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh haligi gapdan yig'lab ta'sirlanib shulardan ketib qolgan ekanlar. Shulardan o'zlari keldi, shogirdlar aytgan, "Ustoz, nima bo'ldi?" desa, "Mana qulni qarani, o'zini hojasiga qilayotgan muomalasini. Men ham bunga o'xshagan bir insonman, lekin qul o'zini mukammal ixtiyorni menga topshirgan. Hatto nomini menga aytmadi, ismini aytmadi menga. Hatto taom yeyishlikda aytib, xomni qo'ysangiz ham yeyman Biz ham Allohning qulimiz deymiz. Biz ham o'zimizni Abdulloh deymiz, lekin biz bunaqa muomala qilmaymiz. Biz bunaqangi ixtiyorimizni topshirmaganmiz. Shuning uchun birodarlar, men birinchi eslatmam, biz Allohning qulimiz. Abdullohmiz. Allohning quli, Allohning bandasimiz. Shuning uchun abdush shayton bo'lib qolmaylik. dollar bo'lib qolmaylik. rupiya bo'lib qolmaylik. Yani fakat Allah'ın kulu böyle. Ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum ve la tekulu alallahi illa'l hak. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah. Resulullah ve kelimetuhu alqaha ila Meryem. إلى مريم وروح منه وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم İleyhi cemi'a. Allah Subhanahu ve Teala <clears throat> Ey ahli kitaplar yani Yahud ve Nasaralar hasaten bir de Nasaralar İsa Aleyhisselam'ı ilah deyepkenler İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu deyepken kişilerine Ey ahli kitaplar dininizde haddinizden aşmayın. dininizde haddinizden aşmayın. Yani Allah subhanahu va taolo dinda had qo'yib qo'ygan. Bu haddingizdan oshmang. Allohga bo'xton qilmang. Haqqi gapiring. Isa Maryamning o'g'li. U Allohning rasuli va Maryamga Alloh subhanahu va taolo tomonidan ilqo qilingan nima? Alloh tomonidan yuborilgan ruh Sizlar Allohga iymon keltiringlar va uning rusullariga, payg'ambarlarga iymon keltiringlar. Va la taqulu salata. Alloh uchta iloh uchta ta demanglar. Ular nima deydi? Nasoralarning bir toifasi bor. Alloh, Maryam va Iso shu uchovsini iloh deydi. Bir toifasi bor, yo'q, Xudo shu Iso deydi. Subhanalloh. Yani taifesi var. Yani ular deydi ilah. Hop. Va o'zlarini aqllaridan kelib chiqib, ba'zilar aytadi, Maryam Allohning xotini deydi, billah. İsa uning o'g'li deydi. Chunki ular hayotda ko'rib yurgan bir farzand dunyoga kelish uchun ota bo'lish kerak, o'g'il bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va la taqulu thalatha." Sizlar 3 ta demanglar Allohni. Ilohni 3 ta İntehu hayran lekum. Toktayla bu işten. Bu gunohdan, bu kufrdan, bu şirkten toktaylar. Bu sizler için yaxşı bu. Innamallohu ilahu wahid. Alloh yekkey yagona vahidu. Uni şiriki yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zining vahdaniyetine shohidlik beryaptiki, innamallohu ki İnnemallahu ilahu vahid. Allah fakat bir iloh xolos, yakka yagona. Subhana! Alloh pok sizlar aytayotgan gaplardan. Subhanahu an yakuna lahu ab valad. Alloh o'ziga farzand olishlikdan pok bo'lgan zotdir. Ya'ni ular Isoni Allohning farzandi deyapti. Alloh taolay aytibdi, "Yo, pok bundan Alloh taolay." Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Osmon yerdagi barcha narsa Allohga xosdir. Uni uni qullari ular. Va kafa billahi vakila. Alloh subhanahu va taolo nima? Mana buncha osmoni yerdagi barcha maxluqlarning vakili u. Lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah. Masih Isa alayhisalom Allohni o'ziga xos banda bo'lishlikdan, qul bo'lishlikdan bo'yin tovlamagan u. Mutakabbirlik qilmagan. Walal malaikatal muqarrabun muqarrab bo'lgan Jibril, Mikoil, Isrofil Allohni muqarrab malaikalari ham Alloh subhanahu va taologa abd bo'lishligidan bo'yin tovlamagan, bunga takabbur qilmagan ular. Ana endi bular payg'ambarlar edi, maloikatul muqarrab edi. Allohga muqarrab bo'lgan farishtalar edi. Bular ham Allohning quli edi. Bular bundan bo'yin tovlamagan. Bular Allohga bandalik qilishlikdan nima qilmagan? Kibr qilib bo'yin tovlamaganlar. Hak kimde kim indi? Allah'ka bandalik qilishlikdan. Kim bo'lishdan qatti nazar. Bo'yin tovlaydigan bo'lsa, takabbur qiladigan bo'lsa, kibr qiladigan bo'lsa, ular barchasi Allohning huzuriga hashr bo'ladi. Yani bir kun bu qilgan kibr uchun javob beradi ular. Ya'ni bu birodarlar Niso surasidagi oyatlar bular. Niso surasida Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarga xitob qilib turib, ahli kitoblarni botil ahli ekanligini, shirk ahli ekanligini bizlarga xabarini berib turib, biz u sizga Qur'on ahliga Alloh taolo ta'lim beryapti. Kimda kim Allohga bandalik qilishidan bo'yin tovlaydigan bo'lsa, uni oqibati robbisini huzuriga albatta tez kunda hashr bo'ladi u. Tez fursatda hashr bo'lib, robbisini huzurida albatta javob beradi. Demak, vaqtiki Jibril alayhisalom Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, ha? Hamaletil arş, arshni ko'tarib turgan malaykeler, Rabbisiga bandalik qilishlikdan bo'yin tovlamagan ekan. Payg'ambarlar bo'yin tovlamagan ekan. Albatta mu'minlar Alloh subhanahu va taologa banda bo'lgani bilan iftixor qilishlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechalari tahajjud namozlarini o'qib, oyoqlari shishib ketgan vaqtida Oysha onamiz nima dedilar? Bunchalik o'zingizni qiynamasangiz, Alloh taolo sizni avvalgi, oxirgi gunohlaringizni mag'firat qilgan-ku, nimaga bunchalik o'zingizni qiynaysiz deb rahmlari go'yo kelgan vaqtda Rasululloh sallam ajib bir gaplar bor. Afala akuna abdan shakura? Men Mana shu gunohlarimni mag'firat qilgan zot Alloh subhanahu va taologa shukr qiluvchi abd bo'lsam bo'lmaydimi deylar. abdan shakura. Abd o'zini abdlariklar abdliklari bilan u kishi nima qilyapti? Robbisiga shukr qilyapti. Shuning uchun hammamiz bu narsani esdan chiqarmaylik. Agar kishi o'zini ubudiyat maqomini har vaqt esdan chiqarmasa saqlaydigan bo'lsa, u har qancha podsho bo'lib ketsa ham, men Allohning quliman deydi. Bir payg'ambar bo'la olmayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Jibril alayhisalomni ikki marta asl suratda ko'rganlar. Asl surat ikki marotaba. Ko'rib qo'rqib ketgan ekanlar. 600 ta qanotlik farishtadan ko'ra qo'rqib ketgan. Butun ufqni bekitib turgan farishtani ko'rib. Shuni Jibril alayhisalom aytgan ekanlar, "Meni ko'rib buncha qo'rqyapsiz. Isrofilni ko'rganingizda nima bo'lardi?" Nima bo'ladi? U kishi qanaqa desa, u kishining 12 ming qanoti bor. edi. o'sha surni chaladigan qiyomatda surni chaladigan Isrofil alayhisalomni 12 ming qanoti bor. Jibril alayhisalom shu Qur'onda hadisda kelgan qavmlarni halok qilib tashagan Jibril alayhisalom har bir qavmni halok qilgan vaqtida bitta qanotdan ishorar ekanlar. 599 ta qanotga hali ish ish qilish ishga navbat kelmagan hali. Nima qilar ekanlar? Shu qavmlarni bir qishloq ahli bo'ladigan bo'lsa, shunda qanotdan tiqar ekanlar. pichoqimda nimaga tiqasiz? Shunda ko'k, shunda olib turib turib asfala safini qilib solar ekanlar aylantirib. Shu zot nima qildilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Miroj kechasida bir maqomga yetgandan keyin to'xtadilar, aytdilar, uyog'iga men yura olmayman." Bundan uyog'iga faqat siz yura olasiz. Agar men shu yerdan uyog'iga bir qadam qo'yadigan bo'lsam, men kuyib ketaman. Jibril alayhisalom O'kishi barcha farishtalarning sayyidi o'kishi. Ayniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning sayyidi bo'lsa, farishtalarning sayyidi Jibril alayhisalom. Alloh taolo shu oyatda aytayaptiki, na Masih Allohga bandalik qilishlikdan bo'yin tovlagan, takabbur qilgan, na muqarrab bo'lgan farishtalar. Endi biz bu oyatdan nima o'zimizga chiroyli ibrat olamiz? har kim bo'lsa, amirmizmi, qo'mondonmizmi, olimimizmi, omimizmi, qorimizmi, kim ustozimizmi, shogirdimizmi, hammamiz Alloh subhanahu va taoloning huzurida nimamiz? Abdimiz, qulmiz. Qulmiz. Ulamolar o'xshatishar ekan, zarbul masal qilib, buni misoli bir tuyaga o'xshaydi. Tuya hojasi bor, egasi bor. hech vaqt bu tuya bilan u nima qilmaydi, maslahatlashmaydi. Ki bir ish uchun tuyani oldiga kelib tur, assalomu alaykum. Yaxshi uxlab turdingizmi, ovqat yedingizmi, safar qilamizmi, tabiatingiz qalay demaydi u. Yukni yuklaydi tuyani ustiga. Kasal bo'lmasa bo'ldi. Ustiga chiqib haydaydi. Aytgan ulamolar, keyin biz tuyachalik bir Robbimizga bir mandalik qilaylik. asalari 1 gram asalni to'plashlik uchun 20 ming gulga qunar ekan. 20 ming gulga qunib 1 gram asal to'plar ekan. 1 gram asal. A biz qoshiqlab uni yevoraveramiz. Shu asalari o'zini bandalik haqqini, o'sha qulligini bajarar ekan. 1 gramga 20 ming gulga qunib o'rib kelar ekan. Keyin asal to'planar ekan. ular nizomi, qonuni ichidagi hayoti hayron qolasiz. Haligi qonatini qoqib, ishini sovutishligi, begona asallarni qo'ymasligi, nizom, qonun, qoida Alloh subhanahu va taologa ular shu vazifasini so'zsiz bajaryapti. Hayvonlar kasal bo'lib qolsa, qabriston shunday aylantirib qo'ysa yaxshi bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida nima? odamdan boshqa hamma qabr azobini ishtadi. Hay mahluqlar. U ot borib qabr oldida shunday o'tsa, hali qabrda bo'lgan azoblarni ichitib kasalni esdan chiqarib bergan. Ya'ni shu otam o'zini nima vazifasini bajaryapti. Ha biz ham qabristondan o'tib ketamiz. Hatto ba'zi duolarni ham o'qimaymiz. Duolarni ham o'qimaymiz. Yana aytmoqchi bo'lgan gapim birodarlar, keling haqiqiy Allohning quli bo'laylik. Allohning bandasi bo'laylik. Nuh alayhisalom nima qildi? Nuh alayhisalom 950 yil da'vat qilib Robbisiga qulligini ado qildi. 950 yil da'vat qildi. Hamani 950 yilni bilsani kerak. Juda katta son. 50 kam ming yil da'vat qildi. U kishi ham Alloh taolo abd deydi, qulimiz deydi. Nuh alayhissalom Allohning quli bo'lgan. Xo'p, bu qul 950 yil da'vat qildi, qavmdan sanoqli kishi islomni qabul qildi, dinini dinni qabul qildi. Alloh kime kema yasashga buyurdi. Nuh alayhisselam yashagan mintaqa, qishloq sahroda joylashgan ekan. Ya'ni bir yaqinroqda bir dengiz, daryo yo'q. Alloh ete pi kime yasang. Bu kishi kemani yasashni boshladi. Mushriklar o'tadi da'vatni qabul qilmagan. "Ye? Nima yasayapsan sen?" Ha, kema. Ha, bu qayda suzadi bu? Sahroda tortasan ho'kizlar bilan. Hamma masxara qiladi. O'zining ham so'zlari bor. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله تعالى buyurdi kema yasashlikka. Bu kishi kemani yasaverdi. O'tgan kishi u kishini masxara qilaverdi. Ha, bu kema qayda suzadi bu? Lekin u kishining vazifasi suvni qaydan kelishi muhim emas u kishiga. u kishi Allohning quli, buyrug'i bajaradi u. Har vaqt u kishi ful kemani yasayotgan vaqtida o'sha mushriklarni kattalari o'tib turib, sahiru min uni masxara qilardi. Masxara qilishardi. Shunda u kishi aytib qo'yardiki, qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Ha bizni masxara qilaveringlar. qanday bizni masxara qilayotgan bo'lsa, biz ham yaqinda sizni masxara qilamiz. Payg'ambarlarning iymonlari to'la iymoni bilan nima qilardi? Robbisini buyrug'ini bajarardi. Xo'p, kema ham yasaldi. Suv qaydan chiqdi? ichidan chiqdi suv. Tannur birodarlar bilamiz, non yopiladigan u. Uni ichida o't yonadi u. Allah Subhanahu wa ta'ala şu tanrıcdan suvni çıkardı da su kemani oldiga keldi. Keme suvni oldiga bormadı. Bu oyatlarni o'qiyotganda basirat bilan o'qiylik. Bunda qo'rqaran o'tib ketmaylik. Ajib, kema sahroda yasalyapti. Bu kema Alloh yasashlikka buyurgan kema. Va bu kema Nuh alayhisalom bilan birga iymon keltirgan insonlar va hayvonlarni najoti uchun yasalgan keladi. Bir juft bir juft hamma hayvondan oldi dedi Alloh taolo. Shu kemaga hamma hayvon sig'di. Itam sig'di, tungizi hamma hayvon sig'di. Magar ham mushriklarga joy berilmadi bu Bu kemada mushriklarga joy yo'q. Hatto o'g'illari mushrik, unga joy yo'q berdi. Bu kema shuning uchun yasaldi. Faqat buni natijasi bu müşriklerin kulgülü edi. Bu kemani qayda sen suzdirasan? Kemani qayda tortasan bu sahroda, qum ustida ho'kizlar tortib masxara qilishardi. Payg'ambarlarni qilayotgan ishi hammasi mucize birodarlar. Mana Musa alayhisalom qavmlarni yetalab chiqdilar, ro'paralaridan daryo chiqdi, dengiz chiqdi. orqalardan dengiz barobarida dushman kelyapti Firaun boshligida. O'rtada qolib ketishdi. Nima deydi? Innallal mudrakun. Ana endi biz ushlanib hammamiz halok bo'lib ketamiz. Ro'parada dengiz. Yo dengizga kirib g'arq bo'lish kerak, yoki Firaun lashkari bilan halok bo'lish kerak. U aqlda. Ularning aqli bo'yicha. Musa alayhissalom nima dedi? Kalla. Bunaqa emas. Inna ma'iya robbi sayahdi. Robbim men bilan birga. U meni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Natija nima bo'ldi? Shunda bir asoni shunda tashadilar. Bu yerdan asbob olinadi. Tashlamaslar ham bo'laveradi u. Shunda asoni taqashlikka buyurdi suvga Alloh taolo. Asoni tasashlari bilan suvni orasidan yo'l ochildi. 12 ta yo'l. 12 ta yo'l. Hatto bir-birlari bilan gaplashib o'tga chiqargan har qavm suvda o'tishdilar. Suv to'xtab turib, tag'ar qilmaydi ular. Bilamiz Qur'onda bor. Men eslatyapman xolos. Qur'onni o'qiyapkanda shunga e'tibor beringlar, birodarlar. Bu faqat bir afsona emas bu. Bu bizga iymonimizni mustahkamlaydigan ozuqa bu. Ozuqa bu. Payg'ambarlar qissasi. Qur'on agar qissalardan iborat bo'lsa, bu qissalar qiyomat kuni birinchidan bizni hayotdagi tarbiyamiz, tarbiyamiz, aqidamiz tarbiyasi, dinni tabiatini bilan biz bilamiz. payg'ambarlarni taniymiz, qavmlarni qilganini taniymiz va biz esdan chiqarib aylik qiyomat kuni shohid ummatmiz. Guvohlik o'tadigan ummatmiz biz. Alloh taolo qiyomat kuni Nuh alayhissalomni qavmidan so'rar ekan. Sizlarga payg'ambar da'vatni yetkazmadim desa, bizga payg'ambar kelmadi der ekan. Inkor qilar ekan 950 yil da'vat qilgan payg'ambar. Biz payg'ambar payg'ambar ko'rmadikmi? Nuh alayhisalom gitira. He Nuh, Sen yetkizdingmi? Alloh taolo biladi amana seni. Lekin qavm inkor qilyapti. Yetkizdingmi da'vat? Ha, yetkizdim. Ayniki mahkamada guvoh olib keldinglar-da. Guvohing bormi? Ha, guvohim bor. Kim guvohing dese? oxirgi zaman ummati Muhammad alayhisalom ummatlari guvohim. Subhanalloh. Keyinagi qavmlarga e'tiroz ekan. Ya ular bizdanki yashagan bo'lsa, qanaqasiga bizga guvohlik o'tadi desa, ummatu Muhammad sollallohu alayhi vasallam guvohlik o'targanki, biz Robbimizning kalomi Qur'ondan o'qib bildik. ki Nuh alayhisalom risolat vazifasini mukammal yetkizgan qavmi kofirlik qilib qabul qilmagan. Shu bizni keyingilarni Alloh taolo bizni sizni ham o'shalik safda qilsin. Bizni guvohligimiz bilan haligi Nuh alayhisalom va boshqa qavmlarni nima hukmi chiqadi o'sha bilan. mahkamada o'zi guvohlik talab qilinadi. Ya'ni bu qissalarni Qur'onni yodda tutgan birodarlar hofizlarga ham va ilm o'qiyotgan birodarlarga tavsiyamiz, bularni tushunib, basirat bilan o'tib ketinglar. Ha bir afsona ekan, bir erta, yo yo yo. Kim bunasi kofir, ertalisa kofir bo'ladi. Ya'ni biz agar tula bandalık kılsak bana Süleyman Aleyhisselam tula bandalık kıldılar. Rabbilerine. Bütün yeryüzüne padişah buldular. He? Şamal'la Şamal'lı üstüne safar kılardılar o kişi. Bütün laşkerleri bilen. Laşkerler hem insanlar, cinler, kuşlar, hepsi. Çumal'ın dilini bilerler. Kuşların dilini bilerler. Süleyman Aleyhisselam Butun yer yuziga podsho edi. Butun yer yuziga. Butun jinlarga podsho edi. Ham payg'ambar. Agar biz ham birodarlar Allohga haqiqiy qul bo'lsak, haqiqiy banda bo'lsak, yer yuzini xilofat haqqini beradi Alloh taolo. Har o'rinda bo'lsak, o'zimizni abd ekanligimizni esdan chiqarmaylik. Biz Allohning qullarimiz. Bizi sayyidimiz, bizi hojamiz, bizi mavloyimiz Robbil alamin. Men asosiy sizlar bilan bugun suhbatdan maqsadim shu. Ki agar biz Robbimizga haqiqiy qulluq qilsak, haqiqiy bandalik qilsak, Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarini albatta nima qiladi? Subhanalloh subhanahu va taolo va'da qilgan o'zi himoya qiladi. o'zi yordam beradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ana shu Vassofat surasida marhamat qilgandiki, "Va laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun va inna jundana lahumul g'olibun." Alloh taolo marhamat qilgandiki, shak shubhasiz shak shubhasiz bizni lavhul mahfuzda yozib qo'ygan qonunimiz shundan iborat. Hukm shuki, bizlarni qullarimiz bo'lgan, qullarimiz bo'lgan payg'ambarlar ana o'shalar mansur, ya'ni ular albatta Alloh taolo tomonidan nusratlangan, g'alaba qiladigan shular. Bedam li'ibadina al-mursalin. Ibad jam kelyapti. qullarimiz, bandalarimiz bo'lgan payg'ambarlarga yozib qo'yilgan Lavhul Mahfuzdagi qonun shu, hukm shu, qazoy qadar shu. Innahum lahumul mansurun. Albatta ular g'olib. Albatta ular nusratlangan. Va inna jundana lahumul g'olibun. Va bizlarni jundimiz, bizlarni lashkarimiz deyapti Alloh taolo. Albatta ular g'olib. Mana bu oyatlar hammasi Qur'onda birodarlar. Yana aytaman, e'tiborini qaratmoqchiman. Payg'ambarlar maqomi. Rasululloh sallam merojga chiqqan kechalarda payg'ambarlarni ko'rdilar 7 ta osmonda. Ibrohim alay Odam alayhisalom, Ibrohim alayhisalom, Xo'p, e, Musa alayhisalom, Harun alayhisalom, Yusuf alayhisalom, Iso alayhisalom qancha payg'ambarlar ko'rdilar. Xo'p, shularning maqomi hammasi ma'lum. Idris alayhisalom. Lekin bular hammasi Alloh taolo aytayaptiki, li'ibadinal mursalin. Bizni qullarimiz. Qullarimiz. Shuning uchun agar kishi o'zini Robbisini quli ekanligini va albatta hayotdagi qilgan amallariga javob berishini doim ehson sifati bilan eslab yuradigan bo'lsa, u inson Robbisidan hayo qiladi. tug'yon qilmaydi haddan oshmaydi chunki qulda u qullarga sayyidi robbil alamin qiyomat kuni nima muomala qilishni adil zot o'zi biladi shuning uchun suhbatimiz asosan mana shu robbil alaminga payg'ambarlarni farishtalarni umuman bandalarni haqiqiy qul bo'lganligi haqidagi mavzu edi birodarlar shuning uchun hammamiz qul bo'laylik va qanday qul bo'lishini payg'ambardan o'rganaylik nuh alayhissalom da'vatdagi qulligi ibrohim alayhissalom hayotini hammasini qur'ondan ham eshitganmiz qanday qulligini ado qildi ularning vazifasi buyruq bajarishlik qulni vazifasi buyruq bajarishlik hatto ayollari hojarni o'g'illari chaqaloq Ismoil yangi tug'ilgan bola. Shomdan olib kelib Falastindan. Mana shu kungi hozirgi Makka o'rniga, Ka'ba o'rniga qo'yib indamay ketaverdilar. Ozgina xurmo, ozgina suv. Ha tafsirlarda ustozlar aytib bergan bo'lsa, umuman gapirmadilar, qo'ydilar ketaverdilar qaytib tuyaga minib olib. Yo'llardan ayollar chiqdi, hojam. Ey Ibrohim, bizni qayerga tashlab ketyapsiz? Bu cho'l bo'lsa biyobon. Na daraxt bo'lsa, tagiga soyalansak, na bir ichkani suv bo'lsa, na bir odamlar bo'lsa, hech kim yo'q. Javob bermadi. Bir necha bor takrorlagandan keyin Hojar onamiz aytdilar, "Yo bu Robbil alaminning buyrug'imi? Allohning buyrug'imi bu?" Ha, Allohning buyrug'i. A Allohning buyrug'i bo'lsa, xotijam ketavering. Alloh taolo bizni zoya qilmaydi. Subhanalloh, iymon. Mana buni iymon deydi. yig'lab oyog'ini tagiga shu ketmangki ketmang. Bunaqa bo'lmagan ular. Payg'ambarlar ham, ayollar ham, farzandlari ham nima? Haqiqiy qul bo'lgan. Hop, bu kishi ketdi. Sahroda qoldi. Bir ayol, bir chaqaloq. Alloh subhanahu va taolo nimani iroda qilgandi? Bu yerda o'zini uyini qaytadan qurilishini iroda qilgandi. Bu yerdan Zamzamni chiqishini iroda qilgan. Bu yerda qiyomat kunigacha shu onani, shu farzandi bilan chekkan mashaqqatini qiyomat kunigacha keladigan ummatlarga nima mashru' shar'iy bir yo'l bo'lishini iroda qilgan. Safo Marvada yuguriladi, haj hajga borgan umraga kishilar Safo Marvada yuguriladi. Shuni Hojir onamiz bajargan ish bu. Bolalarga suv istab u toqqa chiqardi yugurib, bu toqqa chiqardi yugurib, Safo Marvaning o'rtasi hech qancha emas orasi, ko'p kam, vallohu alam, ha? 2 kilometr bor. Safo Marva ikki taraf, ikkita toqcha. Bu tog' ustiga chiqib qarardilar u yoq bu yoqqa suv bormiga. Yana yugurardilar. Bu shu 7 marotaba bo'lgan shu yurishlari. Shu Ibrohim alayhisalomdan tortib qiyomat kunigacha shu shariatda nima? Zamzam shu ikkita oyoqlarini shu bolakayiga Ismoil alayhisalom ikkita oyoqlari o'rtasida o'tirib suv chiqdi. Bu nimaga biz o'rganamiz? Sirotol mustaqimni tabiatini bilishimiz kerak. Jannat yo'lini bilishimiz kerak. Xo'p, keldilar ana, ko'rdilar obod bo'pti, suv chiqibdi. Mana endi o'g'illari bilan birga Ka'ba ham bitti. Ha, uning orasida yana bir voqea bo'ldi maydi? فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين alloh taolo aytadi mana shu o'g'illari ismoil nima 11 yosh 12 yosh bola bo'lgan 11 12 yosh bola bo'lgan vaqtida nima qildi bu kishi tush ko'raverdi Rasululloh sallam aytadilarki, "Ru'yal anbiya fil manami vahyun." Ya'ni payg'ambarlarning tushi u vahiydir. Nima dedilar? O'g'illarga aytdilarki, "Ey o'g'lim, endi bu kishini qarigan vaqtidagi topgan o'g'li bu." Va bu Hojar onamizdan bitta-bitta o'g'illari bor. Sora onamizdan Ishoq bitta-bitta ikkita o'g'illari bor. Alloh subhanahu va taolo bu qulini yana imtihon qilyapti. Bu kishi yoshligidan o'zi imtihon boshlangan. butlarni sindirgan, o'tga uloqtirilgan, hijrat qilgan, ana endi farzandlarni tirab ketgan, ana endi yangi imtihon keldi. Imtihon nima deyaptilar? Ya bunayya, ey o'g'ilcham, ey farzandim, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara. Men tushimda ko'ryapman, qayta-qayta tush ko'raman, sizni suvyapkan ekanman. Nima deysiz shu ishga? desa, o'g'illi ham bandaligini qarang. Kale ya ebeti feal ma tu'mar. Ey atacan, sizge Allah büyürgen iş kılın. Seteciduni inşallah mine sabirin. Beni soysanız, soy yapkan vaktinizde Allah için men sabır kılıcılarından tapasın benim. Hiç itiraz yok. E ata, nimege beni soyasınız falan ya ya. Bende kulu. Kulu. 11-12 yosh bola, ey ota meni so'ying, so'y yapgan vaqtingizda meni siz nima sabr qiluvchilardan topasiz inshaalloh bu ham qur'onda bu ham sura safot 102 oyat ya'ni bular Robbilarga bo'lgan qullikni mana shunday isbotlashdi mukammal Allohga taslim bo'laylik. Qol Alloh, qala Rasul dedimi? Ixtiyor bizda qolmasin. Qol Alloh, qala Rasul taslim bo'laylik. havoyimizga ergashmaylik. Haddimizdan oshmaylik. Masalan, mana a'zolarni 3 marta yuvish sunnat, ha? Agar shu qo'llarni o'zimizni havoyimizga ergashib 4 marta yuvsak, haddimizdan oshgan bo'lamiz. Shuning uchun fiqh masalasi nima? Bir kishi ikkilanib qoldi. 3 marta yudimmi, 2 marta yudimmi? Ikkilanyapti. Shuni 3 martaga hisoblab qo'yaversin. Nimaga? to'rt marta bo'lib qolsa u haddidan oshgan bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, shariatda hukmi massini oyoqni tevasiga tortishga buyurgan. Agar aqlimga suyanganimda oyog'imni tagiga tortardim. Ko'p aytib berganmi? Sahobalar ergashdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Shunaqangi ergashuv bo'lgan, shunaqangi ergashganki, Ana Umar ibn Hattob kelib turib Hajarul Asvadga aytayapti. "Ey qora tosh, men bilaman seni qo'lingdan foyda ham zarar ham kelmaydi. Lekin men seni Rasululloh sallam o'kkanini ko'rganman. Shuning uchun o'paman." Undan bir foyda zarar keladi emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'pgan o'paman. Rasululloh sallam Makka kelib Ka'baga Makkani fath qilgan vaqtida Ka'baga kirib namoz o'qidilar. Yollarda bir Hazreti Bilal bo'ynagan xolos. Rasululloh sallam Ka'badan chiqishi bilan orqada Abdulloh ibn Umar kirgan ekanlar. Hazreti Bilaldan so'ranaganki Rasululloh sallam qayda namoz o'qidilar? Mana shu yerda ikkita sutun orasida namoz o'qidilar. Shu yerda o'qidi. Abdulloh ibn Umar aytishadiki, hamma so'zi, qavli, fe'li hammasi Rasululloh sallamga o'xshardi. Gapirishi ham, yurishi ham ko'rgan odam Rasululloh sallamdan o'yladi. 브린치 그냥 저저 주고 하는 거야. 그룹 소리를 가리 가야도 okuduğun namaz hemen şeyde şeyde okuyan yani. Yani kadamlara kadam koyurgan kişi. Şunca aytayım ben ki Allah Resulü aytgan söz. Kal Allah kal Resul. İhtiyar bize kalmayın oralarına. Sözsüz ergeçişimiz gerek. Şunda biz kulluğumuzu ispatlayınız. va masalan eh, xohlasam ergashaman, xohlasam ergashaman. Bu munofiqlarning sifati bu. Bu munofiq bu. Shuning uchun o'zimni ham va sizlarni ham birodarlar Allohning haqiqiy quli bo'lishlikka tavsiya qilaman. Allohning quli bo'laylik. Va bizlarni bir g'oya maqsad bilan jamlagan narsa bu dinni oliy qilishlik. Bu bizni bir shaxs sababligidan emas. Ya'ni shaxsga bir bandaga emas, balki bandani Robbisiga aqida qilib, ergashib, itoat qilib shaxsga erishadi Bu shaxs bormi, yo'qmi? Biz dinni xizmatini bal Allohga bo'lgan qullikni davom ettirishimiz kerak. Mana meni eslatmam sizlarga birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'sha ahsanahu alloh taolo maqtagan toifalar so'zlarini eshitgan vaqtda yaxshisiga ergashadiganlarimiz. mana bu alloh subhanahu va taologa bo'lgan qulligimiz haqidagi eslatmaydi bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor sovchilar gurlar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.